Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 3, 1955 Mula sa pagiging prelatura, ginawang Apostolic Vicariate ang Palawan ayon sa naging kautusan ng Roma. Taong 1987, ipinagkatiwala naman ng Vatican ang Apostolic Vicariate sa Diocesan Clergy sa ilalim ng pamumuno ni Bishop Francisco Santiago. Siya ang itinuturing na kauna-unahang obispo ng Palawan. Gayunman, noong 2002, itinalaga ito bilang Apostolic Vicariate ng Puerto Princesa na pinamumunuan magpasa hanggang ngayon ni Bishop Pedro Arrigo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.